Մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքր դահլիճում հավաքված աշակերտների տրամադրությունը բարձր էր՝ մարտական, պատրաստ նվաճելու գլխավոր մրցանակը։ Նրանք եկել էին մասնակցելու Արցախյան գոյամարտ խորագիրը կրող խաղ մրցույթի հանրապետական փուլին։ Ինտելեկտուալ խաղ մրցույթը առաջին անգամ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարարության արտադպրոցական ծրագրերի բաժինն է կազմակերպել, ասում է նախարարության արտադպրոցական ծրագրերի գլխավոր մասնագետ Նաիրա Ղարամանյանը։ Նպատակն է համախմբել դպրոցականներին զարգ զարգացնել նրանց մտավոր կարողությունները, ինտելեկտուալ զարգացումը, բայց այդ էլ եւ խրախուսել լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած թիմերի։ Մրցույթը նախանցեկացվել քաղաքային ու շրջանային փուլով լավագույն արդյունքներ գրանցած թիմերն այսօր մասնակցել են հանրապետական փուլին։ Ստեփանակերտը ներկայացրել է խաղաղություն, Ասկերանը Նորագյուղ, Շուշին Բյուրեղ, Մարտակերտը Բեկոր, Հադրութը Դիզակ թիմերը։ Մարտունու շրջանը ներկայացնող Շանթ թիմը Հերհեր գյուղի միջնակարգ դպրոցի 10-ից 12-րդ դասարանի աշակերտներն էին ներկայացնում։ Դպրոցի պատմության ուսուցիչ Նվեր Չալյանը կարևորում է նման մրցույթների անցկացումը այն համարում եւս մի յուրահատուկ ձև հայրենաճ ջանաչություն եւ հայրենասիրություն սերմանելու համար խաղի ընթացքից գոհ է։ Խաղի ընթացքը նորմալ, մանր մոնր թեություններ, եթե չհաշվենք, նորմալ ընդհանուր։ Երեխաների ողջերությունը բարձր է, հիմնականում պատրաստ են այդ թեմաներին եւ ինձ թվում է պիտի որ պատասխանեն, եթե չուզվեն։ Խաղմրցույթի հանրապետական փուլը 3 մասից էր կազմված։ Առաջինում յուրաքանչյուր թիմի տրվել է 3-ական հարց, յուրաքանչյուր հարցի համար 15 վայրկյան ժամանակ։ Երկրորդ փուլում հարցերը ընդհանուր են հնչել, պատասխանել են այն թիմերը, որոնք առաջինն են բարձրացրել իրենց դրոշները։ Պատասխանի համար թիմերն ունեին 1 րոպե։ Երրորդ փուլի առաջին ենթափուլում էկրաններին պատկերված էր Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության հերոսների նկարները։ Մասնակիցները պետք է նշեին Արցախի Հանրապետության հերոսներին, Հայաստանի Հանրապետության հերոսներին հերոսներին եւ Արցախի հանրապետության ու Հայաստանի հանրապետության հերոսներին։ Տեսասահիկի տևողությունը 3 րոպե էր, մասնակիցներին լրացուցիչ տրվել է եւս 1 րոպե ներկայացնելու իրենց պատասխանները։ Երկրորդ ենթափուլում յուրաքանչյուր թիմի բաժանվել են թերթիկներ, որտեղ նրանք լրացրել են էկրանին հայտնված տողերի հեղինակների անունները։ Հարցերը մեծամասամբ Արցախյան շարժման, քարորյա եւ 44-օրյա պատերազմների, Արցախի եւ Հայաստանի անկախացման գործընթացների մասին էին։ Խաղը բարձր մակարդակի վրա է, ասում է երաժշտության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության արտադպրոցական ծրագրերի բաժնի վարիչ Արմեն Պետրոսյանը։ Նաև կազմակերպչական աշխատանքներով է զբաղվել եւ որպես դիտորդ հետևում էր խաղի ընթացքին, գնահատում թիմերի ակտիվությունը։ Տեսնում ենք, որ կա առողջ մրցակցություն, բնականաբար մրցակցությունը այնպեսին է, որ կլինեն նաև վեճեր, կլինեն նաև անհամաձայնություններ, բայց քանի որ մենք ունենք փորձարու ժյուրի եւ նրանց կողմից բազմաթիվ անգամ ցեկացվել նմանատիպ միջոցառումներ, Աշակերտների մասնակցությունը այս օրինակ մրցույթների կարևորեց նաև ժյուրիի նախագահ Մելանիա Բալայանը։ Այս սերունդն է լավ ապագայի հույսը, ասում է։ Միայն խելացի երիտասարդություն ունենալու մեջ է ցանկացած պետության հաջողությունը եւ առավել եւս մեզ համար Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար բնականաբար հայ երիտասարդը ինչքան խելացի է, այնքան մեր ապագայի նկատմամբ մենք լրի բար հույսերով ենք լցվում։ Այսօր ձեր հենց մասնակցությունն է կարևորում մեզ համար։ Հանրապետական փուլի հաղթող ճանաչվեց Ասկերանի շրջանը ներկայացնող Նորագյուղ թիմը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը համապատասխանաբար Մարտակերտի, Բեկոր եւ Մարտունու շանթ թիմերը։ Բոլոր մասնակիցները կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից ստացել են պատվոգրեր եւ գրքեր, իսկ հաղթող թիմերը նաեւ հուշանվերներ։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։